Ке продолжиме со Божјето царство. Би сакал одново да ве повикам да отвориме во втора книга Моисеева или Излез. Која глава? Памти случајно некој. 19 глава. Втора Мојсеева или излез 19 глава. Ке прочитаме уште еден, уште еднаш. Ке го прочитаме овој прекрасен текст. Запишен помеѓу четвртиот и шестиот стих. Израел се наоѓа на пат, низ пустината, веќе месец и пол откако излегле од египетската земја, со сиот тој накид, со сите тие дреболи, како што кажавме предпладнево, И првиот ден од третиот месец, или младина, тие пристигнале на едно место наречено Синајската пустина, која што пустина се наоѓа пред, пред која планина? Пред Синајската планина или пред Синајската гора. И едното и другото, значи, и исто име имаат и пустината и гората. И во превод од зборот син, тоа значи месечина. Значи, Синајската гора во превод значи збор, значи името на гората значи месечевата гора или месечевата планина, а Синајската пустина значи месечевата пустина стигнале на месечевата пустина, пред месечевата планина. Уште тогаш тие народи што таму живееле, ја обожувале месечината. И може слободно да речеме, со се муслиманите до ден денес. Да. Богот на месечината. Месечината кај старите пагански народи, особено кај источните, играла голема улога кај исто така еден добар дел на прво место бил сончевиот бог, уште од стариот Вавилон, например, па до Рим, старите грци исто така. Но кај некој, особено кај семитските народи, месечевиот бог бил имал превасходство, бил битен, на него му се кланјале и така натаму. Интересно е во во филмот План за бегство постои една сцена каде што муслиманот го моли управникот на затворот дозволи ми да се качам да се помолам на отворено да ме види мојот Бог да ме види. Така се изрази. И си викам, каков е тој Бог што треба да се качиш горе на палубата од, од бродот, за да те види твојот Бог. Вашиот Бог ве гледа ли сега, кај што сте тука? Треба ли да искочиме надвор во дворчето за да не види? Треба да се качиме на покрив за да не види? Месечината за да ме види, мојот Бог да ме види, вели. И свикам интересна работа, дали ова на вистина вака веруваат муслиманите? дека за да ги види Аллах како беше варешано или да се изразам со почит треба да, да искучам да ме види каков беше се сеќавате Давидовиот бог според 139-тиот псалм дури да се симнам каде во адот да се симнам. Дори да се симнам, значи во најдлабоките предели на подземјето, ако воопшто може човек, не знам до колку длабоко, не знам колку изнесуваше таа дупка, рекордна дупка, што е, што е, уште ја копа, ја бушат. <laughs> Колку, колку километри стигна најдлабоко. Заборавив кога би можел и човек да се симне и таму, во најдлабоките предели на подземјето, што не би можел, човек не може да ги издржи ниту тие температури, ниту тие притисоци. Но и кога би можел, кога би се симнал, вели Давид, и таму, што? И таму твојата десница ќе ме води. И таму можам да, се, да бидам безбеден, во Твојата закрила. Псалмистот бил воодушевен од, од бесконечните можности на неговиот Бог. Блажен е оној кој што се наоѓа во закрилата на Севишниот. Мене ми текнаа на, на овие прекрасни зборови од 91 псалм кога денес да проучувавме за седомте зла, кога целиот свет ќе биде погодуван од тие зла, само запечатените ќе се наоѓаат, без оглед каде физички ќе се наоѓаат во моментот, ќе бидат во закрилата на Севишниот, потполно заштитени. И затоа вели псалмистот во истиот тој псалм, илјадници ќе паѓаат покрај тебе и 10.000 тој пророчки поетски паралелизам илјадници 10 и илјади и мириади 10.000 <laughs> од твојата десна страна. Но што? До тебе нема да се допре тоа зло тебе нема да те закачи. И со свој очи ќе гледаш, вели, и ќе го гледаш, ќе гледаш гибелта на безбожниците. Страшно нешто, тоа нема да биде пријатна сцена за остатокот, за било кој од тие запечатени. Нема тоа да биде пријатна сцена да гледате како гинат луѓе, како како ги гори, ги пали сонце, ги пече, кожата им гори, и јазиците ги гризаат од болка. Нема тоа да биде нешто пријатно. И кога сме веќе кај злата, сакав да коментирам и тоа по предпладнево, Ама и си реков да не се исплаши сестра Ирена или некој друг американец. Рековсме дека кога ќе падне првото зло на земјата истурено, па настана нели дебата дали е тоа ограничено подрачје, дали е тоа целата земја и така натаму. Јас сакав да коментирам во контекст на тоа ограничено подрачје, бидеќи земјата до сега предходните глави што проучувавме како пророчки символ, бидејќи и Еуфрат е пророчки символ, не, не значи дека не е битно за политиката на последното време не е битно дали постои буквално реката Еуфрат или не. Но тај е пророчки символ, пророчки символ за исламот, кој што и ден денес представува голема сите тие исламски сили на тоа место во светот во времето на пионерите на адвентизмот, тогаш беше актуелна се уште Отоманската империја. И тие под Еуфрат ја подразбираа таа империја. Мегуто и денес гледаме исламски сили на тие подрачја кои што го, ги кочат плановите на новиот светски поредок. И представувате едно Божјо средство, една Божја алатка за, за кочење на тие сите тие планови како што и самата джамија на Храмската гора во Јерусалим представува Божје провидение за кочење на сите тие планови околу изградбата на третиот храм. И ми дојде мисла да речем дека може би, оче не го тврдам со сигурност, може би првото зло ќе биде излеано, како што имаме зло врз престолот на зверот, значи тоа е конкретна локација, престолот на зверот, Може би првото зло ќе биде излејано само врз Америка, бидејќи Америка пророчки, како пророчки символ беше земјата, или земјата, ке што побегна жената, за разлика од морињата на родите, на стариот свет. Па вториот звер, нели, ги, ги лаже жителите на земјата, и рековме, почнувајќи од собствениот народ, кој што најмногу е лажен, од својата влада, прво тој, а потоа останатите. Може би, но не можем да кажем со сигурност. Дали првото зло ќе биде само врз Америк, американскиот континент или северноамериканскиот поточно. Да се вратиме на нашата тема. Значи, се уште сме 19 глава, излез. Тука на месечевата пустина, пред месечевата планина. Трети стих вели, Мојсей се искачи кај Бога и му се јави Господ, велејки, каже му на домот Јаковов. И извести ги синовите на Израел. Што? Никош не ми е здодавно да ги препрочитувам овие зборови. Сами видовте што им направив на египтјаните и како ве изнесов на крилја орлови ве прибрав кај себе. Каков поетски смисол има Господ, кога се изразува. Крилја орлови. Значи, за да поминете преку Црвеното море, исто како да ве пренесов со авион. Би рекле ние денес. Ни морето не беше проблем. Како на крилја орлови, Тоа е всушност многу а, позната слика од животинското царство. Што носи орелот на своите крилија, кога пренесува некого? Своите млади, значи, пилињата ги носи. Така Господ се изразува да покаже колку а, нежна и колку е интимна, близка неговата грижа за нив како, како негов народ. Па сега, значи, откако ги видува сите тие чуда, дори и целата фараонска војска удавена во истото тоа море, па сега, ако го слушате гласот мој, Ева веднаш подсетува на Аврам. Што беше речено за Аврам? Прво Мојсеева 26.5. Аврам го послуша, го слушаше мојот глас Прво тоа, гласот го послуша, а потоа ги држаше моите закони, уредби и така натаму. Ако го послушате гласот мој и го пазите заветот мој, ова што на Вагонер <laughs> и на множене од нас после него посебно ни се допага, Кој завет? Мојот завет Повеќето христијани ќе речат, а па Синајски се мисли Синајски. за. Да, да, е Синај. Овој сега на Синај, што ќе го случат. Не. Тој завет се уште не постои. Синајскиот завет се уште не е склучен и тој завет се уште не постои. Уште со, со првите зборови од петиот стих, Господ сака да не подсети на Авраам, они што бил вака верен, што го слушаше мојот глас, и го пазеше заветот мој. На Аврам не му требаше додадениот закон. На Аврам не му треба громовите од Синај. На Аврам не му требаше страф во коски за да биде послушен. Зато што Аврамовото срце само по себе беше верно срце. Послушно на Божиот завет, на Божиото ветување. Вагонер одговора на тоа прашање и вели, кој завет? Оне што веќе бил на сила од времето на Авраам. Не тој што ќе дојде Синајскиот, што после самиот Господ ќе го прогласи за стар, фаличен, кој што ќе му треба одмена со новиот завет. Бидеќи тој стариот фаличниот е заветот или ветувањето на што на самиот народ. Самиот народ ветил нешто и за да покаже Господ колку колку е трошно, колку е труло и гнило човечкото ветување, затоа се случи Синај. Затоа беше даден законот на таков величествен начин, па сепак и сите тие призори, сите тие сцени, дури се слушаше трубата Божија, она што ќе се чуе на денот на Второто Христово доагање. Дури и самиот Моисеј се плашал, трепрел од страф кога го слушаа Божиот глас од Синај. И сепак, кога сето тоа поминало, народот повторно бил спремен да греши, а не да биде верен. Толку вреди човечкото ветување. Но што ветил Господ? Ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја. И сега посебно се задржуваме уште еднаш на шестиот стих. И вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Тука ќе застанем уште еднаш да повториме некои мисли од минатото до сега. Видовме уште при создавањето на човекот, дека Адам бил создаден според Божиот лик, да не ги читаме уште еднаш тие стихови, беа читани пред две саботи. И една од особините која што Адам ја имал, за разлика од другите созданија, е таа што му била дадена власт да биде господар. Господ рече да направиме човек што ќе биде, меѓу другото што ќе биде господар. Кој што ќе господари со останатите созданија на земјата, со целата земја. Иеко не се употребува именката цар, бидејќи во времето на Адам не постоело такво нешто. Не постојале никакви политички системи некакви државни уредувања, за да дури тогаш се употреби. Ниту во времето на Аврам не се употребува многу, многу таа именка, освен за оние како Мелхиседек, кои што веќе биле цареви. Сепак, Адам бил создаден за да биде цар. Тоа го поврзахме со Јов, втора глава, првиот стих ли беше, каде видевме дека на Небесен Совет, на Вселенска конференција, се беа собрале кои? Синовите Божи се собрале пред Господа. И кој бил присутен од оваа земја? Сатаната. Зошто не бил Адам присутен? Адам е наречен син Божи во Христовиот родослов од Евангелието според Лука. Да се подсетиме, значи, Дав... Соломон беше син на Давид, Давид син на Јесеј, Јаков син на Исак, Исак син на Аврам и така натаму, и така натаму. И се доаѓа до Сит. Енос беше син на Сит или Сет. Сет беше син Адамов. А за Адам што вели Лука? Адам син Божи. Значи, кои се синовите Божи што се собрале во книгата на Јов пред Господа од целата Вселена? Тоа се царевите на сите населени планети, каде што Господ создал такви битија, како што го создал Адам тука на оваа планета. Зошто Адам, како легитимен цар, не бил присутен на тој совет, затоа што илјадници години веќе бил мртов затоа што заради гревот ја загубил таа власт. Но кој беше единствениот начин да не ја загуби таа власт, да се ја задржи цело време и до ден денес да биде жив и да ја представува оваа планета како неизин цар. Единствениот начин беше човекот кој што му Господ го создал да биде цар, како Јонатан, кој што легитимно имал право да, да го наследи својот татко Саула, да стане цар, доброволно да се откаже, тука е битен зборот доброволно, значи, од љубов. А кај што нема слободен избор, нема љубов. За да има љубов, мора да има слободен избор, мора да има слобода. Затоа, за да ја дефинира таа слобода, Господ го создал дрвото на познание на доброто и злото. Одношто, тоа дрво не се разликувало од другите дрва, по, по било какви физички или хемиски особини. Само било прогласено тоа дрво за забрането и ништо повеќе. Зошто? За да постои таа слобода, тој слободен избор. Значи, човекот да, да се осети дека сепак Ако Господ ми брани пристап, на, бакар и на само едно дрво, значи не е моја планетава. Значи не е целата земја моја, под моја власт. Човекот значи требало да, да признае, ама од своја волја, не да му биде наредено тоа, бидеќи тоа нема смисла, ако му биде наредено. Тоа веќе не е љубов. Туку доброволно, од љубов, човекот требал да ја врати на Господа таа власт, да му ја принесе на жртва, а кога со самиот тој чин, кога доброволно му принесува жртва и го прогласува Господ за цар, а не самиот тој, на целата земја, тогаш човекот станува свештеник. Значи, станува слуга Божија. Господ го создал човекот да биде цар, А човекот ја имал таа привилегија, тоа предилство, таа слобода на избор, самиот да стане свештеник, да му ја врати таа чест назад на Господа и тој самиот да се смета себе си само за негов слуга. Што е подобро? Вие да бидете цар, еве само во вашиот живот, со вашиот имот, ли ако сте буквално цар на големи територии, на големи и силни држави или на целата земја. Вие да сте царот или царицата или Господ да биде царот. Што е подобро? Навистина, искрено ако размислите, што е, по, кој е, по, што е подобро? Кој подобро ќе управува со вашиот имот? Господ или вие самите? Господ. Точно. Е па, тога што сум јас, ако го признавам Господа за цар, јас сум Негов слуга. Тој збор слуга на латински се вика како се вика? Како? Министер, точно, министер. Министер значи слуга. Е сега видите, дали сега во светлината на ова што сега беше кажано, дали разбираме што сакал да каже Господ кога рекол ќе ми бидете царство на свештеници? Што значи тоа? Царство на свештеници. Значи царство на и слуги. Тоа со други зборови значи, ќе живеете во држава каде што Господ е цар. Место да кажете држава Божјо царство или држава во која што Господ е цар, е, со други зборови може да кажете царство на свештеници. Поимот царство подразбира монархија, подразбира цар, треба да постои цар за да биде нешто царство. А што, зашто царство на свештеници? Затоа што ниту еден од жителите на тоа царство, значи ниту еден човек во тоа царство не е царот, туку се сите тие слуги на Господа. Затоа свештеници, царство на свештеници. Е да го разбереме тоа подобро. Каде живееле царевите? Секој што бил цар или султан – или кајзер. Каде живе? Каде живеат обично тие? Да не пример живеат во у, у комшилук те, вас да речем. <laughs> Живееле, значи, на места, палати, резиденции, куќи каде што обичниот свет немал пристап во Пекинг, дури како се викаше, забранетиот град на последниот кинески цар. Се одамна не е забранет, може како турист да отиде таму, се шетате. Ама некогаш тоа така бил наречен забранетиот град, значи не сме обичен смртник таму да стапне. Тогаш кога во Кина имало цар. Обичен народ смел да влезе во Зимскиот дворец во Петроград, тогаш кога постоеше Рускиот цар. Кај султанот на гости во Цариград. Дори и сега, каде што денешните кралеви и кралици немаат никаква власт. Може кога сакате да отидете во Бакингамската палата во Лондон, на чај муабет со кралицата, например. <laughs> така. Да. Кој што не се цареви и кралеви. Ивановци. Е, се видите колко е прекрасно Божието царство. Кога Господ бил цар на земјата, значи стариот Израел, тоа била Божија држава во овој свет. Каде живел Господ? Каде живел царот? Да. Што е резиденцијата на, на, на царот? Значи, наместо царска зграда, царска палата, резиденцијата на е храмот, светилиштето. Господ живеел во светилиштето. Светилиштето, најсветиот верски објект, тоа било царската палата. Кои се најблиските чиновници до, бил, до било кој цар или владател? Дали ќе ги наречете министри, министри, чиновници, кнезови, титулата така како титула не е битна. Он, они што има најблиз, најблизок пристап до царот, нели? Пример, во Белата кој, кој, кој све може да влегува таму? Може јас да отидам да влезам таму? Да се шетам по тие ходници таму? Не. Тоа се тие што се од него во неговата администрација министри или агенти на тајната служба, секретари, државни, таму ги викат секретари, министри. Кои биле господовите министри? Ако Господ живеел во светилиштето, во светињата на светињата, кои биле тие што имале, што биле најблиски до него, што имале пристап до не... свештениците. Дали сега го разбираме поимот? Зошто царство на свештеници. Свештениците биле господовите министри. Тие биле најблиски. И не само свештеници, и пророците се разбира, Мојсе и пророк. Пророците и свештениците биле најблиски до тој цар. Ако ги трнеме на страна пророците, како што бил Моисей, тоа биле свештениците – И не сите свештеници, бидеќи сите свештеници имале пристап во првото отделение од храмот или од шаторот пред тоа. А само еднаш во годината на Јом Кипур, и тоа со многу димна завеса, за да може да ја издржи и таа слава на царското величество. Првосвещеникот Само еднаш во годината пристап во самата престолна соба или просторија во светињата над светињите. Да се почетиме таму во излез 25 глава ли беше. Кога Господ заповедал да се направи шатор, да се направи скинија, Се секјавате ли за која цел заповедал да се направи такво нешто? Таква градба? Да, значи, замислите, нека ми направат скинија за да живеам помеѓу нив. Сега јас го барам. <laughs> Да. Овој превод вели да ми направите светилиште од каде што ќе ви се јавувам. Како вели вашиот превод? Тоа е точното. Многу ме нервира новиот превод што изменува некои работи, како што не се како што ги знаев. Константинов без конкорданс утнати тој. Само стариот православен превод во новиот завет е точен. За жал, во Стариот Завет не се совршен, нито еден превод не е совршен. Нема совршен превод. Да престојувам. Замислите, Господ вели да ми направат светилиште не за да има каде да принесувате жртви, не за да има каде да ме обожувате, не за да има каде да вршите богослужение, иако се до тоа се правело таму туку за да живеам. Првата и единствената причина зашто Господ заповедал да се изгради светилиште е за да јас живеам помеѓу вас. Значи, тоа е царската палата, светилиштето, храмот е царската палата, каде што живее безсмртниот цар. Прекрасна мисла. Прекрасна мисла и за самиот цар Давид. Давид бил цар, како и син му Соломон, како и и Саул пред него, како и секој цар и владетел, имал големи привилегии во својот живот. Имале богатство, имале слава, имале војски, илјадници луѓе под нивна команда, генерали, способни мажи, имале харем исто така. Не имал само султанот харем. Што све немале? И се замислите. Тој Давид, кој што бил цар, на моменти кога бил обземен од Божиот дух, мики не бил само цар, бил и пророк, како што бил и поет, псалмописец. Признава кој е најдлабокиот копнеш на неговото срце – Замислите, ниту богатство, ниту власта, ниту харемот. Ништо од сето тоа не е толку интересно, колку ова пошто копне неговото срце, а не може да го има. Благодарам, да. Видете на колку места, на колку места во псалмите Давид ја искажува оваа своја желба и тоа како цар ја кажува. 122. псалм ќе почнеме од назад некако, па ќе се враќаме до првите псалми понапред. Со некои најпознати зборови. 122. псалм. Се зарадував кога ми рекоа, што? да одиме во домот Господов. Кој е овој дом? На која зграда мисли Господ? Ој, Давид тука. Мисли на храмот. Духот на што вели дека Соломониовиот храм во Ерусалим бил било која варијанта, нека биде и Иродовиот во Христово време, најубавата архитектонска градба што било кога постоела на ова планета. Значи, царската резиденција на бесмртниот цар, на божествениот цар, била најубавата градба што било кога постоела на оваа планета. Навистина достојно за неговото величество. Се зарадував кога ми рекоа да отидеме во домот Господов. Кој друг псалм го знаете на оваа тема? Секјавате ли? Да завртиме во 84-тиот псалм, например. 84-ти псалм. Тука кажува малку повеќе мисли. Уште во првиот стих, Колку се мили Твоите живеалишта, Господи на селите. Колку се мили. Што има тука толку мило? Што има тоа тука толку убаво? Дали ние воопшто можеме да разбереме како се чувствувал кога ги пишувал овие зборови? Се секјавате кога биле на гората на преображението. Исус и неговите тројца најблиски ученици, кои беа тие? Бракета Заведееви и, и Петар. Без Петар не може. И што рече Петар во таа прилика, се секавате? Господи, дури и Мојсе и Илија се симна од озгора, со какво летало, предпоставуваме, со живо летало, жив вселенски шатал од ангели составен, Божијата кола, наречена Меркава во Стариот Завет. Петар рекол, толку ни е убаво, Господи, еве да си направиме сеници, значи не ни требаат да овие наши куки што ги имаме долу таму, да ги заборавиме, не постојат. Не се враќаме таму. Да си останеме тука за секогаш. Толку е убаво да се ставиме тука, еве и Мојсе и Илија со нас, и ти, и ние тука, не им се бега од таму. Не им се бега од таму. Ма фамилија, жени, деца, чамците, нашите станови, куки, фирми, лаптопи, компјутери, книги. Сето тоа заборавено во еден миг. Тука ми се останува за секогаш. Какво е тоа чувство? Дали воопшто можеме да го разбереме тоа чувство? Истиот тој Петар, кога Господ го направил првото чудо, му рекол Господ, оди си од мене, бидеќи јас сум човек грешен. Продолжува Давид и вели, копне е душата моја, сакајки да е во Господовите дворови. Видете, царот на Израел го кажува тоа, затоа што не може да биде, нема му е забрането, не може да биде таму. Кој само имал пристап во господовите дворови? Свештениците имале пристап, царот немал пристап. Земскиот цар немал пристап. Затоа Давид копне, како да сака да каже, ах, каков цар, какви бахраци. Ах, да бев свештени. копне. Блажени се оние четвртиот стих, кои живеат во домот Твој. Кој живее во домот, Господов? Тие постојано те фалат. Сегајате во Новиот Завет, Симеон беше пророк, Ана беше пророчица. Постојано, вели, откако умре мажот не знам, постојано беше во храмот и го славеше Господа пророците и свештениците, како Захарија, таткото на Јован Крстител. Денес ме замолил ги да и објаснам како се доаѓа до, до приближниото време на Христовото рагење, дека е есен, рана есен. Па почнавме од Захарија, таму од авијанскиот ред во прва од 24 глава и така натаму. Но самиот цар Давид не може, нема пристап до тие господови дворови. Нема пристап до тоа живеалиште по кое што копнел и сакал да биде таму. Да завртиме сега, може би има и други места помеѓу нив, но ќе завртиме дури во 27-иот псалм. Во третиот стих, Давид ги кажува овие зборови. И полк да се крене против мене, полк. Знаете колко, колко души, колко војници изнесува полк? А вој, војска вика така? Полк. И полк да се крене против мене, нема да се испаши срцето моје дури и цела војска да се дигне против мене. И тогаш ќе бидам полн со доверба. Значи, не се плашам. Од цели војски не се плашам. Но, само едно го молам Господа. Само тоа го сакам. Што сака се? Да останам во домот Господов преку сите денови на животот му. каков харем, какви жени, какво богатство, да ја гледам господовата убавина и да се поучувам во неговиот свет храм. Зашто во злочест ден тој би ме сокрил во својата скинија, би ме сокрил под покривот на својото живеалиште, би ме искачил на карпа, Што е тоа што Давид толку многу го привлекувало кон господовиот дом? Памтете, тоа не е убавината на храмот. Во негово време не постоел се уште храмот. Храмот затоа се нарекува Соломонов храм, бидејќи бил изграден дури во времето на неговиот син, првпат, како зграда. Што постоело како светилиште во времето на Давид? Само шаторот постоел. Колку и да бил тој угледно нешто за гледање, сепак бил шатор, не, бил, не бил храмот со својата надворешна убавина, толку силен за човечките очи, толку привлечен. И се разберем, не бил храмот секогаш подеднакво привлечен. Библијата вели дека кога прв пат бил изграден вториот храм, после Вавилонското робство – Младите израелци кои што го видоа готов, завршен, се радуваа, вели. Но старите израелци, некаде 80 годишни, што се вракеле од Вавилонско робство, кога тие го виделе, дали тие се радувале и восклекнувале со радост. Не, тие плачеле, вели. Зошто плачеле? Зато што во деновите на нивната младост се секјавале како изгледал првиот храм, кој што бил многу поубав, многу попривлечен. Мегутоа, во времето на Давид не постал ниту првиот, ниту вториот, ниту третиот, ниту било каква земска градба која што со својата надворешна убавина би ги привлекувала луѓето. Постоел само еден шатор уште од времето на Моисеј. А што е тоа што толку многу го привлекува таму? Тоа е самото Божио присуство. Во 26-тиот псалм, предходниот, само еден псалм пред тоа, осмиот стих, Господи, го возлюбив домот во кој престојуваш и местото каде што пребива славата. Што е тоа што најмногу привлекувало? Што е тоа што било највеличенствено и во Соломоновиот храм, откако веќе бил изграден и постоел? Видливото присуство Господово во светињата на светињите. Тој облак, преку ден бел облак, а преку ноќе оган што разгорува. Таа Божја слава, таа шекина, која што и самиот Моисеј без да биде заштитен од карпата, не можел од близку да ја наблюдува, не можел да ја се приближи. Дори Господ му вели, ќе поминам покрај тебе, ама нема да можеш да го видиш лицето моје, Ке ме видиш само од грбот. Што значи тоа? ќе видиш од близко Божјата слава, ама лицето на Отецот нема да го видиш, бидејќи кога Господ и реко, кога Елена Вајд го прашува Исус во низината визија, дали Отецот е личност како ти, како Исус, и дали има форма, така се изразила. Исус и дава одговор, потврден одговор, но и вели, меѓутоа ти не би можела да го видиш, тоа во рани списи постои таа визија, бидејќи, ако само за еден момент би можела да ја видиш славата на неговата личност, што вели после Исус? Кога за еден момент би можела да ја видиме славата на, на очевата личност, Исус и рекол нели на вајд, ќе престанеш да постоиш. Не вели ќе умреш, некои го преведуваат ќе умреш. Не. You shall cease to exist, ќе престанеш да постоиш. Како грешниците во втората смрт, ќе бидат тотално уништени. Нема да постојат. Страшно нешто. Затоа вели апостол Павле, нашиот Господ, Бог е оган, кој што изгорува, кој што конзумира, уништува до, до атом. Ја уништ, може да ја уништи секоја друга суштина, секоја друга субстанција. Ние немаме пре, представа за тоа каква е Божијата слава. Значи, Мојсей ни од близко не можел да ја наблюдува, ако не биде заштитен од таа карпа каде што бил влезен, за да помине од близко покрај него Божијата слава. А првосвещеникот на Јом Кипур со многу димна завеса, многу темјан од кадилниот олтар, помешан со таа светлина, за да може да, да издржи и тој во присуство на царот од близко Значи, во светињата на светињите. Инаку ни тој не би можел тоа да го издржи. Тоа е нешто страшно. А Христос, нашиот вечен првосвещеник, спочинот Мелхиседеков, оне што бил во Стариот Завет и цар, и свещеник. Тој влегол во небесното светилиште, во самото присуство на неговиот Отец, од каде што некогаш е искучил без било каква димна завеса, без било што да го заштитува, затоа што тој, тој е по природа син на неговиот отец, тој, тој, тој е по својот род, тој е од таква слава и самиот тој, како божествено битие пред да ја зема човечката природа, Тој самиот се откажал од таква слава за да, за да, за да стане наш спасител, за да се понижи, за да дојде во понижена форма, во понизок вид, како создание, како човек. Него не му треба заклон од Божијата слава. Божијата слава е нешто на што тој е навикнат од вечноста, по природа. Тоа е неговото битие. Тоа е неговата суштина. Тоа не е за него нешто туѓо, како што е за нас, создадените битие, нешто мистично, недостапно. Апостол Павле вели во Тимотеј, кој што живее, единствено што има бесмртност, живее во светлина на која што не може да и се пристапи. За било кој не може да се пристапи, освен за еден, освен за Исуса Христа. Тој може да влегува внатре во таа светлина и да излегува од неја кога сака. Тој е единствениот, кој што е и наречен посредник. Што повеќе би можеле да кажеме за славата на Небесниот Цар. Господ сакал да има таква држава во овој свет и едно време имал, каде што Ниту еден смртник не е царот, каде што тој самиот е царот, а неговиот народ во таа држава, неговите министри се свештениците, и затоа целата држава е наречена царство на свештеници. Ко, која слава за самите израелци? Да му бидам министер, слуга на небесниот цар, не да бидам министер на Чадоров, или да бидам министер на некој си друг грешник или смртник од оваа планета. Да му бидам министер на небесниот цар. И како може од таква слава, од таква привилегија, да се расипе таа слика и израелците да побараат сега земски цар од таа слава што Господ им ја дава, да бидат царство на свештеници, министри на небесниот цар. Тие побарале земски цар. Да бидеме и ние резил како што се другите народи. Што треба да му се случи на човек за да стане толку будала, толку да се помести од умот? Тоа е необјаснива работа. Како што, како што господовите тајни се необјасни, така и гревот и човечката глупост се необјасни. Замисте, пред само 30 на години, еве во комунистичка Југославија, ако некој искочеше јавно да каже дека јас не сум ниту машко, ниту женско, туку некаков среден род, Што ќе се случи, ако, ако озбулно со цел памет го тврди тоа, што, што ќе се случи со, со тој човек или со таа жена? Ке, ке, ке добиеше упат за на психијатар. А денес министрите на чадорот се натерани да, да носат такви закони Ќе значи, како се исмејува ѓаволот со своите министри. Значи, ѓаволот им покажува како во приказната еден цар скроз гол, гол пиштол, што велиме, ама никој не смее да каже дека царот е гол. Ги тера да зборуваат глупости, значи, индикација за психиатрија, и со цел памет ги зборуваат тие глупости, се глупираат буквално, во 21. век, затоа што не смеат да го кажат тоа што е единственото точно. Постои само машки и женски род, односно пол. Само XX и XY во јадрото на сите клетки од вашиот организам. Или XX, или XY. Нема Z таму. Значи, оно што е очигледна вистина, многото со памет се прават, намерно се, се, се прават будали. И сега, да се откажеме од Небесниот Цар, од оваа слава, од оваа привилегија, за да бидеме слуги на некој што ќе не тера да зборуваме глупости, да се, што не прави будали, И ние тоа да сакаме, на таков да му служиме. На тој што не прави будали. Плател Сорос, плател Рочелд или Рокфелер и будаливе тоа го зборуваат. Некој те плаке за да, за, да, за да зборуваш глупости и да се глупираш самиот и да, и да се правиш будала пред цел свет. Страшно нешто. Страшно нешто. Значи, стариве комунисти да станат од гроб, ќе се срамат од своите денешни потомци. Нема да станат, се разбира. Тито да стане од гроб, Кулишевски да стане од гроб. Зборувам чисто комунисти, безбожници луѓе што беа. Затоа што во нивно време, добро, знам, знам тоа. <laughs> Како, евреин се разбира во нивно време вакви глупости немаше во нивно. Значи, и во нивно време, иако беа атеисти луѓе, во нивно време то вакви глупости немаше. Кое време живееме, браке и сестри? Навистина живееме во последно време. И нека не теши мислата дека живееме во време во кое што ќе се појави повторно таа слава но таа слава ќе изгори милиарди луѓе на оваа земја. Освен, да не споменам бројката, <laughs> бидеќи не е бројката битна, <laughs> освен оние запечатените кои што ќе бидат под закрилата на Севишниот. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.